kiel la arto influas la cerbon. Artei pentrajoi fortege influas la homan cerbon, cae modifas la humoron, la emozioin, la creemon, la consion prisimem, la critico capablon, cae la generalan bon farton. Citio iam estas de longa tempo conata de sciencistoi, Dum la lasta iaroi, tecnico usanta dinamican resonanzon faciligas detalan comprenon pri la maniero kiel la rigardado al pentrajoi stimulas la cerbon. La Usona Academio de Scienzoi antau nelonge publicigis tre interesan studajon quiu comparas la maniero in quiel la cerbo reagas quiam homo rigardas abstractan vercon au realisman figuran vercon. Quiel oniscias, quiam tri homoi clopodas interpreti abstractan pentrajon, eble unu vidas arbon, alia vidas hundon, cae la tria eble vidas domon. Nenia problemo en tio. Oni interpretas usante sian memoron, sian neconscien asociigoin, sian viv historion cae scioin. Oni diras che la observanto contribuas alla artajo, quasau cun autoro sed kiel functies la cerbo in tiu momento. Montrigis che la cerbo malsame reagas kiam oni rigardas abstractajon compare cun rigardo al realisma pentrajo. En la unua ocaso, la cerba laboro estas pli varia, pli individua por ciu rigardanto, cae pli subjectiva oni faris testoin per pentrajoi figurezai cae abstractai de la sama artisto, exemple de Mondrian. Tridec homoi regardis pli ol cent sesdec pentrajoin. La prescribado de la abstractajoi montris multe pli da diversezzo compare con la prescribado de realismae bildoi. La resonansae captadoi ocasis in multe pli diversae regionoi de la cerbo. Figuretsei artajoi pli concretae cae reconeblae estigas cerban reagoin pli consistain, precipe in cerbei regionoi ligitai al vidado rigardado al abstractai bildui, indicas activigion de pli multenombrei partoi de la cerbo. Citiui regionoi estas usatai quiam oni revas, imagas, enpensigas, dum interna pripensado. Curiosa estas la signifo de ambiguetso, quiu estigas malsamain interpretoen. Tipa exemplo estas la fama Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Alia nova esploro montris Antone Longe che observado de arte e pentraggio povas estigi senton de felicio, meditemo, mem estimo, plifortigo de la propra identetso, cae, construo de vivo senso. En la iaro 2019, Monda San Organizo analizis pli ol 3000 studajoin pri la bonfaroi de arto, cae reconis gin ciel socian factoron por sano.